Хворих, що потрапляли до нього, нібито для перевозки в інше місце, везли до газової камери до крематорію. Більше двох тижнів тримали їх у карантині. За весь час цей вони були на повітрі тільки на першому апелі. У таборі годували, щоб тільки не померли з На сніданок давали ерзац каву або чай. На тій чашці жолудевої кави з сахарином доводилось працювати потім до 12-ї години. О 12-й обід миска юшки з брукви, яку тут називали гемюзою. Що то був за наїдок? Відчуття голоду весь час переслідувало полонянок. А вечеря була теж неситнішою, заколочений борошном кип'яток і шматочок хліба. Піло для теляти то буває густішим не втрималася Оксанка. За це дістала ложкою по голові від штубової, яка карала в'язнів за всяку дрібницю. Коли о восьмі відходили до сну, в бараці здавалося так тісно, людей було так багато, що спочатку навіть не уявлялося, як усі вони розмістяться у такому малому приміщенні. Аж ось після штовхання і лайки всі влягались їй ставало мов би, вільніше. Хотілося перекинути словом із сусідами по нарах. Але й тут ходила штубова, покрикувала, наказувала, щоб було тихо. Сон зморював відразу, ніч була короткою, і вранці так не хотілося вставати. Скоро дівчата зрозуміли, що в таборі існує цілий штат із в'язнів. Це блокові і штубові тобто старші по блоку і по кімнатах. Табірних поліцайок теж часом брали з в'язнів, здебільшого німкень, які за різні злочини побували вже не в одній тюрмі, запобігали перед начальством і вирізняли своєю жорстокістю. На обіді часто щеняла справжня Веремія, штовханина, лайка, плач, люди різних національностей, що ще не встигли притертися часто не розуміли одне одного. Обіду всім не вистачило, і дівчата лишились голодними. Оксанку і Марійку погнали працювати на пісок. Возили, правда, не тільки пісок, а й жужелицю, але так уже в таборі було прийнято казати ви призначені на пісок. Табірне начальство вирішило використати в'язню на впорядкуванні внутрішніх доріг. Жінки возили тачками пісок, утрамбовували його важкими котками, тягнути, які було під силу тільки чоловікам. Потім возили жужелицю, змішували з піском і знову утрамбовували. Досить було маленького вітерця чи дощу, як усі ходили чорними від тої жужелиці, а митись доводилось холодною водою. Вугільний порох так в'їдався в руки, що їх неможливо було відмити тим більше, що мила в таборі в'язням не видавали. Кожна робоча команда з 20 чоловік виходила за ворота в супроводі двох-трьох озброєних до зубів есесівців, поліцайки з пістолами дубинкою і натренованих есесівських вівчарок. Дівчатам доводилось працювати і поза табором то в лісі на торфі, то на розвантаженні барж. Тепер наглядачами часто ставили головорізів, які повернулися з фронту після поранення. Вони з гордістю носили на вилогах верхнього одягу відзнаки, що вказували на кількість поранень, і любили розповідати, де саме і в якому бою були поранені, в якому госпіталі і скільки часу лікувались. Десь глибоко в душі вони раділи, що вийшли живими з цієї страхітливої м'ясорубки. Але вголос скаржились на те, що війну доведуть до переможного кінця уже не вони, а інші. Працювати в'язням доводилось 15-16 годин на добу. Якщо до цього додати час, що йшов на апель, з 4 до 7, з 12 до 1 в день із сьомої до десятої увечері, то на відпочинок лишалось дуже мало часу. Витримати роботу по упорядкуванню табору і в лісі могли тільки здорові жінки, а Марійка і Оксанка, зморені недавньою втечею, тюрмою і важкою дорогою, відчули, що вони не витримають такого режиму і місяць. В обох не було теплої одежі, дівчатка мерзли і хворіли. Якщо до цього додати ще знущальне загартування холодною водою, яке проводила аузерка у бараках, часті візити і перевірки старшої наглядачки Доротеї Бінц, то стане зрозумілим, як мучились дівчата. Відчуття голоду і холоду не покидало їх і вдень, і вночі. Щойно Марійку і Оксанку перевели із карантинного блоку до жінок які працювали чорноробами на території табору, як увесь їх блок був покараний. А трапилося так. На дворі моросив дощ. До бараку вбігла дівчина Даша і гукнула Дівчата, коло осесівської кухні розвантажують овочі з машини, і нікого з поліцайок немає. Усі поховались десь від дощу, отже можна підживитися. Біжи, біжи, скептично мовила жінка, що вже була битою за спробу поласувати морквою. Там десь у поліцайштубі тебе жде горбоконик турі. Старшу поліцайку табору турі в'язні прозвали горбокоником за її велику кінську голову і сутулість. Вона мала звичку з'являтися як з-під землі у супроводі ката у спідниці підлеглої їй поліцайки Шурки, обов'язком якої було проводити екзекуції над в'язнями. Вона із злістю і насолодою карала гумовою палицею винних і невинних за наказом турі, Доротеї Бінц чи коменданта. Дівчата виглянули у вікно і, побачивши, що біля кухні не видно жодної поліцайки, мов зграйка горобців налетіли на овочі звалені купами на бетонованій площадці біля кухні. Хто вхопив брукву, хто моркву, хто капустину. Бігом, радіючи, що їх ніхто не помітив, повернулись до свого блоку. Тут же вони поділились трофеями і старшими, поважнішими жінками, і заходилися гризти овочі, втамовуючи голод. Коли все уже було з'їдено, як грім на голову з'явилась горбоконик турі з табірним катом Шуркою. Наказано було всіх зібрати в їдальні. Тим часом Шурка з есесівками перевертала у блоці все, що могли, шукаючи під матрацами сховані овочі. Проте нічого вже не знайшли. Овочі дівчата з'їли прямо з лушпинням, а капусту з качанами.